احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون Wakusanyeni waliodhulumu na wake zao na hao waliokuwa wakiwaabudu من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم badala ya Mwenyezi Mungu waongozeni njia ya Jahannam وقفوهم انهم mas'ulun na wasimamisheni hakika hao watasailiwa ma lakum la tanasarun mna nini mbona hamsaidiani bal humul yawma mustaslimun bali hii leo watasalimu amri واقبل بعضهم على بعض يتساءلون watakabiliana wao kwa wao kuulizana قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين watasema kwa hakika nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia Qalu bal lam takunu mu'minin Watasema bali nyinyi wenyewe hamkuwa waumini Wama kana lana alaykum min sultanin bal kuntum qauman taghin Sisi atakuwa na mamlaka juu yenu bali nyinyi wenyewe mlikuwa wapotofu فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون basi hukumu ya Mola wenu mlezi imekwisha tuthibitikia hakika bila ya shaka tutaonja tu adhabu فأغويناكم إنا كنا غاوين tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون basi wao kwa hakika siku hiyo watashirikiana katika adhabu pamoja إنا كذلك نفعل بالمجرمين Hivyo ndivyo tutakavyowafanyia wakosefu. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Wao walipokuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu tu, wakijivuna. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون na wakisema hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mtunga mashairi mwenda wazimu بل جاء بالحق وصدق المرسلين bali huyu amekuja kwa haki na amewasadikisha mitume innakum ladha'iqul adhabil alim hakika nyinyi bila shaka mtaionja adhabu chungu wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun wala hamlipwi ila hayo mliokuwa mkiyafanya illa ibadallahi almukhlasin isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliohitariwa ulaika lahum rizqun ma'lum hao ndio watakaopata riziki maalum fawakihu wa hum mukramun matunda nao wataheshimiwa fi jannatin na'im katika bustani za neema ala sururin mutaqabilin wako juu ya viti wamekabiliana yutafu alaihim bikasin min ma'in wanazungushiwa kikombe chenye kinywaji cha chemchem baydha ladhatin lisharibin kinywaji cheupe kitamu kwa wanywao la fiha qawlu wala hum anha yunzafun hakina madhara wala hakiwaleweshi wa indahum qasiratu tarfi'in na watakuwa nao wanawake wenye macho ya staha mazuri kaannahunna baydun maknun au wanawake kama mayai yaliyohifadhika فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون waingie kuulizana wenyewe kwa wenyewe قال قائل منهم إني كان لي قرين aseme msemaji mmoja miongoni mwao hakika mimi nalikuwa na rafiki يقول أئنك لمن المصدقين aliyekuwa akinambia hivyo wewe ni katika wanaosadiki أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون ati tukishakufa tukawa udongo na mafupa ndiyo tutalipwa na kuhesabiwa قال هل أنتم مطلعون atasema je nyie mnawaona فاطلع فرآه في سواء الجحيم basi atachungulia ammone katikati ya jahannam قال تالله إن كدت لتردين atasema wallahi ulikaribia kunipoteza walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin na lau kuwa sinema ya Mola wangu mlezi bila shaka ningelikuwa miongoni mwa waliohudhurishwa afama nahnu ye je sisi hatutakufa إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين isipokuwa kifo chetu cha kwanza wala sisi hatutaadhibiwa إن هذا لهو الفوز العظيم hakika huku bila shaka ndiko kufuzu kukubwa لمثل هذا فليعمل العاملون kwa mfano wa haya na watende watendao أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم je kukaribishwa hivi si ndio bora au mti wa zakum إنا جعلناها فتنة للظالمين hakika sisi tumeufanya huo kuwa ni mateso kwa waliodhulumu إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم hakika huo ni mti unaotoka katikati ya jahannam طلعها كأنه رؤوس الشياطين mashada ya matunda yake kama kwamba vichwa vya mashetani فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون basi hakika bila shaka hao watayala hayo na watajaza matumbo thumma inna lahum alaiha lashauban min hamim kisha juu yake wanyweshwe mchanganyiko wa maji ya moto yaliyochemka thumma inna marji'ahum la ila aljahim kisha hakika marejeo yao bila shaka yatakuwa kwenye jahannam إنهم ألفوا آباءهم ضالين hakika waliwakuta baba zao wamepotea فهم على آثارهم يهرعون na wao wakafanya haraka kufuata nyayo zao وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ Na bila shaka walikwishapotea kabla yao wengi wa watu wa zamani. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ Na sisi hakika tuliwapelekea waonyaji. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa walioonywa. Illa ibadallahi almukhlasin. Isipokuwa waje wa Mwenyezi Mungu waliohitariwa. Allahu akbar Allahu akbar. La wakusanyeni waliojidhulumu nafsi zao kwa kufuru pamoja na wake zao wakikafiri na mingu yao waliokuwa kiabudu badala ya Mwenyezi Mungu yakiwa masanamu wa watu naonyesheni njia ya kwenda motoni waingie humo na wazuieni hapo hapo kwani wao hakika watahojiwa juu ya imani zao na vitendo vyao enyi washirikina mna nini mbona hamsaidiani kama mlivyokuwa mkisaidiana nyinyi kwa nyinyi duniani Leo hii hawasaidiani bali leo wanaongozwa tu wamekwisha salimu amri. Watakuwa wakikabiliana, kulaumiana na kusutana na wakiulizana habari za mwisho wao mwovu. Wanyonge watawaambia waliojipa ukubwa, nyinyi mlikuwa mkitujia upande tuliohudhania ni waheri na mafanikio ili mtugeuze njia tuache haki twende kwenye upotovu. Watasema waliojipa ukubwa, sisi hatukugeuzeni njia lakini wenyewe mlikataa imani na mkaipuuza kwa hiari yenu. Na sisi hatukuwa na madaraka juu yenu hata tuweze kukunyang'anyeni uweza wenu wa kukhiyari, bali nyinyi wenyewe mlikuwa watu mlioacha haki. Basi neno la Mola wetu mlezi limethibiti juu yetu, hakika hapana shaka sisi tutaionja adhabu ya siku ya kiyama. Tukakuiteni kwenye maasi na upotovu na nyinyi mkaitikia wito wetu Kazi yetu ni kufanya hila ya kuwaita watu wafuate upotovu tulionao, basi hatuna lawama. Kwani hakika wafuasi na wenye kufuatwa wote watashiriki pamoja katika adhabu ya siku ya kiyama. Hakika mfano wa adhabu hiyo sisi tunawapa wale waliofanya makosa katika haki ya Mwenyezi Mungu kwa ushirikina na kutenda maasi. Hakika watu hao walikuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah hapa na mungu ila mwenyezi mungu tu wakakataa kukiri kwa kiburi na majivuno. Na husema sisi tuache kuabudu miungu yetu kwa kufuata kauli ya mtunga mashairi aliyezugwa asiyekuwa na akili bali mtume wao amewaletea tauhidi imani ya Mwenyezi Mungu mmoja ambayo ndiyo wito wa mitume wote naye akasadikisha kwa hivyo wito wa hao mitume Enyi washirikina, hakika nyinyi hapana shaka mteionja adhabu kali ya akhira na hamtapata malipo akhera ila malipo ya vitendo vyenu vya duniani. Ila waja wangu waliosafika hao hawataionja adhabu kwa sababu wao ni watu wa imani na utiifu. Hawa watu wa ikhlasi watapata akhira riziki maalum kwa Mwenyezi Mungu. Matunda ya namna mbalimbali nao watastareheshwa na kutukuzwa katika bustani zenye neema, wakikaa humo juu ya viti wakikabiliana. Watawazungukia watoto na chombo chenye kinywaji kilichotoka kwenye chemchemu zisiyo katika. Kinywaji chenyewe ni cheupe kinapochanganywa na kitamu kwa wenye kukinywa. umizi kichwa na kuwaletea ghururi, wala kwa kukinywa hicho haiwapotei akili yao kidogo kidogo, yani hakileweshi. Na watu hawa watifu, walioko peponi watakuwa nao mahurulaini waliosafi wema macho yao hayawatazami laume zao tu basi hawayatafuti matamanio maovu jicho la mwema haliangali la mwema hao wanawake wenye macho ya staha ni kama mayai ya mbuni yaliyohifadhiwa na mbawa zake basi hayaguswi na mikono wala hayapati vumbi hao watu wema watakuwa wakiingia kuuliza na hali na walikuwaje duniani. Hapo mmoja wao atasema, mimi nalikuwa na rafiki katika washirikina, akijadiliana nami katika mambo ya dini na yaliyokuja katika Qurani. Akisema ati wewe ni katika hao wanaosadiki kuwa kupo kufufuliwa na kuhesabiwa na kulipwa baada ya kufa. Ati baada ya kuisha teketea, tukawa udongo na mafupa, tutakuja kuwa hai mara nyingine, tuisabiwe na tulipwe kwa vitendo tulivyokwisha vitenda. Muumini awaambia wenzi yaliyokaa nao, enyi watu wa peponi, mnawaona watu wa motoni nipate kumwona rafiki yangu? Jicho lake lipige duru kuelekea motoni na huko amwone sahibu yake wa zamani yuko katikati akiadhibika kwa moto akimona seme, wallahi ulikaribia kule duniani kunihilikisha. Lau kufuata katika ukafiri wako na maasi yako. Na lau kuwa sinema ya Mola wangu mlezi kwa hidayah yake na kuniwezesha kwake, nikamwamini Mwenyezi Mungu na kufufuka, basi ningelikuwa mfano wako wewe katika waliohudhurishwa katika hiyo adhabu. Je, yes, sisi tutakaa milele tukineemeka katika pepo wala hatufi kabisa isipokuwa kule kufa kwetu mara ya kwanza duniani na wala hatuadhibiwi baada ya kushaingia peponi hakika haya aliyotupa Mwenyezi Mungu katika ukarimu wa peponi bila shaka ndio kufuzu kukubwa na kufuka kukuu na hiyo adhabu tuliyokuwa na tahadhari nayo tangu duniani ili wapate ukarimu wa akhera kama waliobahatika kuupata waumini basi na wafanye kazi duniani hao wafanya ukazi ili wapate kama waliopata wao. Je, hiyo riski maalum iliyoandaliwa kwa sababu ya watu wa peponi ni bora au mti wa zakum ulioandaliwa kwa ajili ya watu wa motoni? Hakika sisi tumeujalia mti huu ni mtihani na adhabu ya akhera kwa ajili ya wa washirikina. Hakika huo ni mti ulioko katika jahanamu, umekulia huko motoni na umeumbwa kutokana na huko huko. Matunda yake mabaya kuyatazama yana sura ya kukirihisha. Macho hayapendi kuyatazama kama vichwa vya mashetani ambavyo kwa hakika watu hawajaviona lakini mtu humpitikia tu katika dhana jinsi ya ubaya wake. Na wao watakuwa wanakula matunda ya mti huo na wajaze matumbo yao kwayo, kwani hawanacho kinginecho cha kukila. Kisha washirikina hao juu ya kula mti wa zakum Watapewa maji yaliyochanganywa ya moto ya kuwababua nyuso zao na kukatakata matumbo yao. Tena mwisho wao ni motoni. Wao watakuwa katika adhabu ya milele, wataletwa kutoka motoni waje kula mti wa zakum, kisha wanyweshwe kinywaji hicho na tena warejeshwe mahala pao katika jahannam. Wao waliwakuta baba zao wamepotoka na wao wakafanya haraka kufuata zile zile nyayo za baba zao wakawambioni kuendea njia yao wakifuata tu wala hawachungui kama waliotimuliwa na wakihimizwa waende mbio mbio wafuata hao baba zao bila kupima wala kuzingatia na hakika walipotea njia ya sawa na njia ya imani wengi katika mataifa yaliyokwisha tangulia kabla ya hawa washirikina wa maka na bila shaka sisi tuliyatumia mitume hayo mataifa yaliyotangulia ili wawaonye na wawahadharishe na adhabu ya Mwenyezi Mungu nao wakawakadhibisha. Basi angalia ewe wa kuangalia, ulikuwaje mwisho walionywa na mitume? Bila shaka waliteketezwa wakawa ni mazingatio kwa watu. Lakini walikuwapo waumini ambao waliwahitari Mwenyezi Mungu wamwabudu yeye ili wapate fadhila za ukarimu wake. Basi hao walizipata thawabu zake na wakepukana na adhabu yake.